Jesucristo manta matiopa gelhashan. Punta kaj capítulo. Jesucristo pa ñaupaj Abraham pawan David pa mirainin manta kaj Jesucristo pa kaikuna. Abraham mi karja Isaac pataitan. Isaac ñata Jacob pataitan. Jacopas karja judapawan wawqinkunapa taytanmi. Judasu tiyuq runam karja papiwan sarapa taytan. Mamang nyatahmi karja tamar. Parismi karja Aram taytan. Isrum ñataqmi arampa taytan. Aranmi karja aminadabpa taytan. Aminadab Nasom nasumpa taytan. Nasompas karja salmonpa taytanmi. mi karja pataitan. Rahab karja maman. Vos mi karja obed pataitan. Rut mi karja maman. Obed mi karja Isaí pataitan. Isaí mi karja rey David pataitan. David ñatag mi karja Salomón pataitan. Salomón pa ha KARHA wañukoh orias pa mi. Salomón mi karja roboam pataitan. Roboam NYATAH abias pataitan. Abias nyatah mikaraha asapataitang. Asam karqa Josafat pataytan. nyatah Joram pataytan. pataitang. Osias mikaraha pataytan. pataitang. karqa Jotam akas pataitang. Akas nyatah mikaraha isikias pataitang. Isikias mikaraha manases pataitang. Manases nyatah Amon pataitang. Josias mi MI KARHA, karqa PAPIWAN kuna pataitan. Israel runakuna Babiloniaman presuposasqa hakashanko tiempopi. Chay MI jikunias pataitan Salatiel pataitan. Salatiel sorobabel Zorobabel pataytan. MI karja Abiud pataitan. Abiud NYATAK Eliakim pataitan sadok sadok sadok pataitan, sadok Pataitan, mi carga eliud pataitan. eliud mi carga Eliud pataitan. Eliudmi Eliasar matan pataitan. matan Matan mi karja jacob pataitan. María pa Josan pataitan mi karja Jacob. mi karja Crestuan Sutichasja Jesús pamaman. Hariki Abraham manta David kama llapayan miraykunaqa karga, chunka tawayuq miraikunam. David manta Israel runakuna Babiloniaman presupusasja kasjanko tiempo carga karga, chunka chun Miraikuna, Chayna chunka tawayog Miraitajmi Babilonia Babiloniaman Israel runakuna presupusasja kasjanko tiempo manta, nasinan kamapas. Jesucristo han manta. Jesucristo JANJA hakainam karja. Mariam Josewan kasarakonampa grima payasjaña karja. Manaraj kuska kachkaptinkom, María wiksayakururja chuya espiritu atininwan. JOSEIMI justo María Mariata juicio manchuraita mana monarjacho. Asuanja upayalla marakikoroita monarja. Chaynata piensachkaptinmi, musjoynimpi rikuriykurqa señor pangelne, hinaspam nirqa. David pamirainin José, ama manchakuychu Mariawan kasarakuita. payqa wiksayakurun chuya espiritupa atininwanmi. Jariwawatam wachakunqa, paitam sutichanke Jesuswan, paymi runankunata salvanja huchankumanta. Tukuy kaykunan pasakurqa, Dios manta willakujpa kainaneshan compliconampa. Donsillam wiksayakuruspan wachakunja jari wawata. Emanuel nispam sutichanjako chay wawata. Kaiga Dios miñujanchikwan manta Puñushanmanta rikcharispanmi Jose rurarja angelpa kamachishanta hina. Hinaspan Mariawan kasarakurja. Ichajan manam kuskachu puñurjaku, wawan wachakunankama, wachakuruptinñam suticharqa Jesuswan.